hari ikibazo kiri mu gitoro kandi tuzi ko hari amashirahamwe akidandaza mbere na rezidezo irajamwo none ga yemwe ahantu habaye rezidezo yaje kunganira abantu bakidandaza bavuga ko hari ingorane nki ku buryo navuga yuko n'amatike ataduga cyane rwose jewe kwa mungu nari ngaho onya kuri kotewe ndatangara ngene umuntu aja mu kayando atanga ibiri na bitanu ibigarama make ibihumbi indwi ibihumbi icumi ngaca ati mbega icyo kiboneka cyo kiboneka cyaduze ababijejwe barakwiye kubiraba ntihaje harahomberereza ubuzima bw'abanyagihugu mu buryo bwobatunze ugasanga baheje mu kwiyunguruza nk'ubu ariko araduga ushobora kuduga ugasanga ibyo yatekanije ibyo akoze bivanye kuri iyo mvo y'icyo gitoro nyine igitoro cyabaye indanze kandi iyo igitoro kibuze naho amabeyi y'ibintu ataduga ntabwo bavuga tugarukira ngo igitoro kiboneke naho imuhuta naho nyine nta gitoro mufise kuzovera nta kiboneka amabi mm. ataduga igitoro w'igitoro ntikiboneka abamotari nabo batabura ikintu batwara abantu ugaca bazinga ikibazo kiribonekeza kijyanye n'ibitoro nicyo nagomba kuvuga eh, nyine bari bakwiye kuraba ukuntu byogenda umukuru w'igihugu yari yavuze yuko ari kinini agiye kubifasha ariko nyine turabona yuko ahantu hari ugenda nko ku bihumbi bibiri ushobora kugenda ku bihumbi bitandatu kugera ubu dutakambira nyakubahwa umukuru w'igihugu byerekeye iby'igitoro kuko yari yavuze ati ikibazo cy'igitoro ndakifatiye mu minwe kuri ageragereze kabisa emwe aduhe igitoro n'ukuri azobakoze kuko turapfiriye mu mubana kitabuze kose cabaye ndaje nta numva avuga ati yewe akaradiyo ndakunda gukumviriza nimba akakumviriza kabisa narabe kabisa agerageze niwe duhanze amaso niwe muvyeyi wa